A zatim, uz Allahu te barek ta'ala pomoć, a njega molimo da nam olakša da shvatimo da razumijemo ono što ćemo večeras ako boda spomenuti i da upamtimo i da radimo po tome. Znači, kako smo već nagovijestili, radi se o pravilu koje ćemo spomenuti četvrto i peto od pravila koja su vezana za Allahova te barek savršena svojstva. Tako da smo malo prije naveli ova tri pravila koja smo do sada uzeli, obradili, pojasnili, večeras ako koboda četvrto pravilo. Četvrto pravilo glasi, znači za one koji zapisuju da dobro zapišu i upamte, da potvrđena svojstva su svojstva hvale i savršenstva. Ponavljam, potvrđena svojstva su svojstva hvale i savršenstva. Pa kako god bila, znači ona mnogobrojna i raznovrsna njihova značenja, to samo još više ukazuje da je onaj koji se opisuje tim osobinama još savršeni. Razumijete? Znači koliko god ona bila mnogobrojna, a mi smo kazali da, im, da, da su neograničena, da njima broja nema, koliko god ona bila mnogobrojna i raznovrsna njihova značenja, to samo još više ukazuje da je onaj, a to je Allah subhanahu wa ta'ala koji je opisan tim savršenim osobinama još savršeniji. Mi imamo danas znači primjer po pitanju stvorenja kada jedni druge opisuju, kada ih hvale, kada imaju znači trenutak kada želi da opiše nekoga, da ga pohvali kako ima plemenite osobine pa kažu Muhammed je, na primjer, plemenit, draživ, hrabar, čovjek. Vidimo znači da ima ime Muhammed, ali isto tako je taj Muhammed opisan sa mnogo e, lijepih osobina, što ga još više krasi, što podiže njegov ugled e, i položaj kod ljudi. Pa zamislite Allaha Tebareke ve ta'ala koji se opisao sa znači mnogo osobina koje pripadaju samo njemu i koje su pune savršenstva i kako kaže u pravilu da su to svojstva hvale i savršenstva koja pripadaju samo njemu Subhanahu wa To samo ukazuje da je on taj koji se opisuje tim osobinama još savršeni. Allahu akbar. Isto tako učinjaci navode primjer čovjeka koji kada ode kod nekog vladara, jel, E, kralja, prijesednika, nije bitno. Znači kada želi da, da ga pohvali njegovim osobinama. On će se truti da tom prilikom e, iskaže pohvalu njegovih pozitivnih osobina, ali isto tako da mu negira one negativne osobine koje mu ne pripadaju. Pa imamo znači mogućnost da čujemo danas oni koji hvale kraljeve, vladare, da neki od njih kažu, na primjer, ti si plemenit, opisuju ga, ti si plemenit i nisi škrt. Znači e, potvrđuje mu jednu pozitivnu, lijepu osobinu, ali negira u isto vrijeme onu e, jednu negativnu osobinu koja ne dolikuje čovjeku da bude opisan, opisan takvom osobinom. Zatim mu kaže hrabar si i nisi kukavica. Zatim kaže snažan si i nisi slabić. Ili dreživ si ili tvoja velika dreživost je velika i nije mala. I slične osobine koje čovjek iskazuje kada ode kod nekog velikana. I zamislite da li ovaj govor sadrži i obuhvata u sebi riječi hvale ili ne. Naravno znači da ovo vladar kada čuje prijesednik ili bilo ko znači od velikana da će mu se to dopasti, da će mu se to svidjeti, da voli takve stvari. Onaj ko danas ima mogućnost da prati kraljeve, vladare, kada mu dođu znači slični ovakvima i kada ih počnu hvaliti vidiš koliko mu je drago da to čuje koliko znači voli da čuje takve stvari. Ali u isto vrijeme mu dođe druga osoba. Pogledajte, radim s ovom primjeru. Dođe mu druga osoba i želi isto tako pohvaliti i iskazati znači, pohvalu tom vladaru, e, prijesedniku, velikanu ali ne u smislu dođe sa potvrđujućim osobinama, znači sa osobinama koje su pozitivne osobine, nego on samo negira od njega negativne osobine, a u tom trenutku ne potvrđuje jednu njegovu lijepu osobinu, nego samo negira. Naprimjer, dođe i kaže mu, ti nisi prljav, jel? A želi s tim riječima da ga pohvali, jer mu kaže ti nisi smetljar, nisi hrom, nisi šepav, nisi invalid, nisi sobar, ili da mu kaže ne radiš u vešaraju, nisi čistač ulica, nisi kuhar, nisi sluga i slično. Znači obraća se vladaru, kralju, kojem ne dolikuju ove osobine. Znači ne dolikuju ove osobine. U isto vrijeme, znači osoba koja je to iskazala, žela da ga pohvali, da negira sve negativne osobine od njega. Međutim, da li će taj vladar, taj kralj biti zadovoljan da čuje na ovakav način da ga neko hvali? Naravno znači da neće, to ne dolikuje, to nije način da se iskaže na takav način pohvala kralja. Jer imamo različite načine, načini koji su poznati kako da ga pohvališ. Vidjeli smo u prvom primjeru da ga pohvali dođeš ti si plemenit i nisi škrt. To će njemu svidjeti, to će mu se dopasti. Ali da mu samo kaj ti nisi škrt, nisi, e, nisi uh, šepav, nisi smetljar i slične osobine, znači njemu to neće da uopšte znači, neće imati, neće imati vrijednost te riječi koje iskaže osoba koja želi da ga pohvali. Zašto mi navodimo ova dva primjera? Iz razloga, draga braći i cijene sestre, što postoje sekte koje obuhvata jedno, ime, znači u arapskom jeziku, muatile, oni koji negiraju Allahu te bareke savršena svojstva. Ne potvrđuju, ne iskazuju ne hvali Allah te barek savršenim svojstvima, osobinama. Nego šta radi? Samo negiraju od njega svojstva manjkavosti. Opisuju Allah te barek u smislu, znači Allah nije takav, Allah nije ovakav, znači samo od njega odbacuju svojstva manjkavosti. Ali ne dolaze u tom trenutku sa svojstvima savršenstva da potvrde, ali Allah te barek vetala ovakav kako njemu te barek vetala i njegove veličini dolikuje ne, znači u tom trenutku uopšte ne iskazuju niti spominju ta savršena e, te savršene osobine. Ali samo negiraju, negiraju. Zašto oni to čini? Oni to obrazlažu i kažu, ako bi potvrdila Allahu te barek savršene osobine, znači ako bi ga počeli hvaliti tim osobinama, to bi znači značilo e, poistovjećivanje Allahovi te barek vetala osobina sa osobinama stvorenja. I zato oni bježe. Znači, kada bi ga opisali sa nekom od tih savršenih osobina, to bi u njihovom shvatanju, razumijevanju. Zašto? Zato što su dali prednost svom razumu nad šerijaskim tekstovima. Njihov razum to ne može da pojmi, da shvati, da razumije i onda su oni to negirali. Odbacili su, znači, o sebe. A s druge strane, njih, znači, način njihovog negiranja, negirajuća svojstva, kojima oni znači odbacuju od Allah te bareke te, te negativne osobine, odnosno osobine u kojima postoji manjkavost, oni znači obavezuju da ne postoje takve osobine. Njihov govor znači kojim kažu obavezuju da uopšte ne postoje te osobine. Što u istom zna, znači, e, trenutku bi značilo da nema o njima poistovjećivanja. Znači ne može se poistovjetiti nešto što ne postoji. Razumijete? A kada kažu ove osobine koje postoji, koje su znači u smislu nas stvorenja poznata po pitanju nas, onda bi to kod njih značilo da Allah te barek se opisuje osobinama stvorenja. Što ni u kom slučaju nije tačno. Nije prihvatljivo i ne može se prihvatiti zato što Kur'an govori o tim osobinama. Poslanik sallallahu alejhi ve govori o tim osobinama kome se uzvišeno opisao. I mi to potvrđujemo onako kako je došlo, ne ulazeći u kakvoću tih osobina. To nam je zabranjeno da kažemo ta i ta osobina je poput te i te osobine, ne. Nego mi, znači, nama je poznato, kada se spomene ruka, da je, poznato, e, da je poznat izraz u shvatanju, razumijevanju ruka, ali kakva je ruka, mi u to ne ulazimo. I to nam je, znači, to nam je zabranjeno. Zato ćemo vidjeti, znači, njih, te muatile, koji negiraju od Allaha te i Kvetala ne potvrđuju mu, ne opisuju ga savršenim osobinama, kako samo iskazuju i potvrđuju, odnosno odbacuju od njega negativne osobine. Pa govore, znači, Allah te i Kvetala nije takav. Allah te i Kvetala nije znači takav, to njemu ne dolikuje, to njemu ne pripada. I samo znači u tom e, takvom pravcu oni negiraju, odbacuju njega negativne osobine. Imamo jedan primjer gdje oni najbolje to pokazuju. A taj primjer kada se odnosi na Allaha te kvetala vetala njegovo veličanstveno uzvišeno biće. Oni kažu nije iznad. Pogledajte kako opisuju gospodara svjetova. Znači opisuju ga odbacujući samo od njega negativne osobine, ne potvrđujući znači osobine savršenstva. Kažu nije iznad, nije ispod svijeta, univerzuma. Zatim kažu nije unutar niti van svijeta. Nije spojen, znači nije u doticaju sa svijetom, niti je odvojen od njega nije približan niti je udaljen od svijeta. Nema, kaže, boju, nema okus, nema miris i mnoge druge negacije. Pogledajte, znači dolaze, opisuje Allah, nije takav, nije takav, nije takav, nije takav. A ni u kom slučaju, znači nigdje ne dolaze sa osobinom, ali on takav, kako kaže za sebe, u Kur'anu ili sunetu poslanika sallallahu alejhi ve Nego samo negiraju, se shvatilo ovo. Zato Čovjek koji promisli, koji razmisli o Kur'anu i tekstovima šarijata koji su došli, znači šarijetskim tekstovima u Kur'anu i sunetu, bit će mu dovoljan jedan ajet gdje Allah kaže, gdje kaže, to će biti dovoljno da shvati da razumije. Allah kaže, se ke mislihi šej, wa huwa sami ul basir. Niko nije kao on. Ne postoji, znači, nešto što je poput Allaha te bareke Ništa mu nije slično. Ali Allah nastavku kaže, on sve čuje i sve vidi. Prvo je negirao da postoji sličnost, da postoji nešto poput gospodara svjetova. Znači to ne postoji, niko nije kao on. Ali odmah nakon toga gospodar svjetova potvrđuje osobine savršenstva pa kaže vahuva semi al basir. I on je semi, onaj koji sve čuje i onaj koji sve vidi. Razumijete? Zatim kaže Allah šanu Hel ta'alemu lehu semija. Da li ti znaš da iko postoji, znači poput njega, da iko ima ime poput njega, poput Allaha te bareke I vidimo, znači, ko razmisli o ovom primjeru, vidjet ćemo da Allah on negira od sebe i odbacuje sve osobine manjkavosti. Ne postoji nešto što je poput njega te bareke ali u isto vrijeme potvrđuje da je on taj koji sve čuje i sve vidi. Zato ko razmisli o ovome, vidjet će kolika je greška oni koji kažu, dobro se mi, postoji ime kao se mi, onaj koji čuje. Znači to ime postoji u harfovima, ali ne postoji u značenju. Znači nema značenja. Nego kažu on čuje, ali bez sluha i slično. Potvrđuju ime, ali negiraju svojstvo. Razumijete? Znači ovo i ovakva tvrdnja od onih koji to tvrde se odbacuje i ne prihvata se zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala se opisao mnogobrojnim imenima, mnogobrojnim osobinama. Pogledajte samo različito suri Hašr. Zadnji ajeti, znači 22. 23. 24. ajet sure Hašr koliko znači Allah subhanahu wa ta'ala spominje tih lijepih imena kojima se opisuje. A kazali smo da u svakom iz svakog imena proizilazi svojstvo. I ne samo ta imena koja spominje, nego spominje i druge osobine kojima se opisuje u tim ajetima. Allah Đelešanu kaže Huvallahu alladhi la ilaha illahu alimul gajbi wa shahada wa rahmanu rahim. Allah Đelešanu kaže On je Allah pored koje drugog istinskog Boga nema, ne postoji. Ali mul gajbi šahad, onaj koji poznaje vidljivi i nevidljivi svijet. Wa huwa rahmanu rahim. I on je milostivi i samilostni. Allahu akbar. Opisuje se subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže Huvallahu lazi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu salamu al-mu'minu al muhajminu al-aziz. Al-azizu al mutakabbiru Subhanallahi amma yushrikun. Allahu ekber. Zatim kaže on je Allah, pored koje drugog istinskog Boga nema. El Melik, opet se opisuje mnogim imenima. El Melik, vladar. El Kudus, onaj koji je čisto svih nedostataka i mahana. Es Salamu, El Mu'minul Muhejminul Azizul Džabarul Mutekebir. Allahu ekber. Znači, onaj koji je bez nedostatka, onaj koji svakog obezbjeđuje, znači on je selam, on je mu'min, koji bdije iznad svih ljudi, za svih stvorenja. On je El Aziz, silni, moćni, El Džabbar, koji je uzvišen i gord. El Mutekebir, pa zatim kaže Subhanallah. Allah što nastavlja u Kur'anu, amma jušriku, neka je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala i visoko iznad svega onoga kojim, znači, njemu smatraju ravnim. Da je uzvišen za takvi. Znači on se opisuje tim i obaveza je da se to prihvati, da se radi po tome, da se Allah opiše tim istim imenima kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao, da se potvrde sve ove osobine koje proizilaze iz ovih lijepih, lijepih imena. I na kraju Allah lešanu jel, govori da je on visoko iznad svi oni koji njemu smatraju ravnim. Ništa mu nije slično. Negira znači sličnosti u tome. Zatim na kraju opet potvrđuje On je Allah, stvoritelj, el bariju el-Musawir. Onaj koji daje znači da se nešto pojavi što je odredio, što je stvorio u svijetu, znači pojavljivanja el musavir i toj stvari daje savršen oblik kako on te barek vetala hoće lehu lesma ul husna nakon svih ovih znači lijepih imena opet potvrđuje i njemu pripadaju lijepa imena najljepša imena yusabbihu lehu ma fis samawati wal ard wa huwa azizul hakim svega veliča svega slavi i ono što je na besima i ono što je na zemlji i na kraju kaže wa huwa azizul hakim a on je moćni silni el hakim mudri Allahu ekber. Kad razmislimo o, ovom, o ova tri ajeta u ovoj suri Hašr, vidjet ćemo da Allah subhanahu wa ta'ala spominje 17 lijepih imena. znači kada pobrojimo ta imena koja se spominju ovdje u ova tri ajeta, vidjet ćemo da Allah subhanahu wa ta'ala opisuje sa 17 imena. i svih tih imena proizlaze savršene osobine. A vidjet ćemo ako još više razmislimo i promislimo ume da gospodar svjetova opisuje i drugim svojstvima. Allah Đelešanu ovdje, znači, pored toga što potvrđuje 17 lijepih imena, imaju osobine hvale i savršenstva. Imena koja pojašnjavaju kazuju na Allahu te kvetala pravo, prava, njegovu veličinu, u obožavanju. Imena znači kojima se negira sudrug Allahu subhanahu wa ta'ala. Njemu pripada znači svaka vrsta, svaka vrsta obožavanja. Tako da vidimo da shvatamo da iz svega ovoga proizilazi da su potvrđena svojstva Allahu Tebare Kvetala daleko mnogobrojnija kojima se on Subhanahu Tala opisao od negirani osobina koji on spominje u svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika. Znači vidimo da je mnogim mjestima Allah Subhanahu Wa Ta'ala opisuje se lijepim imenima i savršenim osobinama. A znači na vrlo malo mjesta da se spominju osobine koje on te bare kvetala negira, odbacuje od da mu ne priliče, da mu ne dolikuju i to ćemo pojasniti. Znači vidjet ćemo i uviđamo znači, kroz sve ovo da Allah te barek vetala posjeduje mnogo više, mnogo više savršenih osobina od njegovih lijepih imena. A isto tako, znači ovo što smo naveli, potvrđuje i dokazuje i ukazuje da je mnogo više onih potvrđenih osobina od onih koji su negirane od strane Allah te barek vetala u svojoj toj knjizi. Sljedeća stvar koja se može isto tako zaključiti jeste zabluda oni koji samo negiraju od Allaha znači osobine koje mu ne pripadaju, koje mu ne dolikuju, koje su manjkave osobine. Jel? Zašto? Jer upravo iz ovih svih ajeta i iz drugih ajeta uviđamo znači da Allah subhanahu wa ta'ala se opisao sa mnogim osobinama, sa mnogim koje obaveza potvrde, nakon kako on te barek Ta'ala potvrdio, kako njemu dolikuje. A znači ono što shvatamo i razumijemo jeste da oni koji ne potvrđuju da su u velikoj zabludi jer su uzeli samo negaciju. A vidimo znači da je vrlo malo mjesta u Kur'anu spomenuto gdje Allah negira određene, određene osobine. A da puno više ima znači ajeta, ajeta koji potvrđuju Allahu Tebare Kvetala savršene osobine i lijepa imena. Zatim sljedeću stvar koju želimo ukazati ovdje u ovom znači četvrtom pravilu jeste da ove negira, negirana svojstva ili negirane osobine kojima, koje je Allah odbacio od sebe, spominje znači kroz različite oblike, kroz različite načine kako i on e, odbacuje, odnosno kako i negira da njemu pripadaju. Prvi način, znači prvi način negacije, to je negacija u kojoj se pojašnjava njegovo, znači opšto savršenstvo, kako njemu pripada. Znači, kada se negira neka osobina, Allah Đelešanu tim, znači takvim načinom negiranja pojašnjava njegovo opšto savršenstvo koje njemu te barek vetala pripada. Poput ajte djela Želšanu kaže lejste ke misli hišej wa huwa ol basir. Znači ovdje Želšanu općenito negira, ne postoji ništa slično njemu i niko nije kao on, ali on sve čuje i sve vidi. Ili aj djela on kaže velem jekun lehu van ehad Jel? Aj svima vam poznati sure Ihlas. I nikomu nije ravan. Znači niko ne postoji i niko nije ravan Allahu te bareke vetala. Zatim Allah dželešanu kaže u suri Bekare u 22. ajetu Fela taj'alu lillahi wa antum ta'lamun." i nemojte svjesno činiti druge Allahu te bareke vetala ravnim. Znači ne postoji ne postoji niti se može nešto porediti sa Allahom te bareke, te bareke vetala. I ovi ajeti ko razmisli i promisli su dovoljni da se njima negira svaka vrsta manjkavosti a suprotno tome se potvrde osobine savršenstva koje doliko Allahu te i kvetala. Ništa nije kao on. Znači on je savršen. Koliko god da pogledamo nešto što ima savršenstvo, u onoj mjeri koliko Allah Đelešanu dozvoljava da stvorenje dostigne to savršenstvo, ne može biti ne može se uporediti sa Allahom Tebare Kvetala, jer njemu pripada apsolutno, znači savršenstvo. Zatim druga vrsta negacije koja se spominje u Kur'anu ili tekstom e, suneta poslanika Allahu alihi veseleme je negacija od strane Allaha Tebare Kvetala ono što tvrde raživci na Allaha. razumijete? Znači ono što su neki kazali od naroda, poput jevrija, židova i slično, mnogobožaca, neke su svoje tvrdnje iskazalo. Pisali su Allaha Tebare Kvetala tim tvrdnjama, pa je Allah subhanahu ta'ala objavio u Kur'anu negaciju tih tih osobina. Negirao je znači da njemu pripada. Odbacio je takve osobine, jer mu takve osobine ne dolikuju. Ne priliče Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanhu E, poput takvih znači primjera kaže tekadu samavatu yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada ovaj ajet Allah Žešanu spominje suri Marijem a to je 90. 91. i 92. ajet gdje Allah kaže gotovo da se nebesa raspadnu a zemlja provali znači da se otvori da uvuče i protjera sve one koji su iznad nje i kaže da se polome brda, da se zdrobe brda od riječi koje čuju, koliko su im teške, znači samo što nebesa nisu pukla, rasijepila se, u zemlja što nije, znači utjerala u sebe sve ono što je iznad nje, brda samo što se nisu poravnala od riječi koje koje znači su toliko teške, a to su riječi gdje oni kažu da je milostivi uzeo dijete. I zatim Allah Žešan negira, nezamislivo je da je milosti ima dijete. Znači njemu nema, ne dolikuje mu da on ima dijete. Negira to. Ili u drugom ajetu gdje Allah kaže Allahu min valed I Allah Đelešan nije uzeo sebi sina I ovaj ajet u suri, u suri Al-Mu'minun 91. ajet Šta je, znači Allah te barek tala ovim negirao? Negirao da on ima dijete da mu, ne, Znači njemu ne priliči, ne dolikuje mu da on ima dijete Ali su riječi oni koji su mu to pripisali bile znači lažna Allaha te bareke vetala pa je on to negirao znači je tvrdnje kojima su ga oni opisali a ko su oni to su braćo draga kako vam je poznato i jevreji i kršani i mnogo kako jevreji su kazali da je Uzer sin Boži jel pa je te barek vetala ovim ajetima to negirao. Zatim su kršćani kazali da je Isa sin Boži. Pa i to gospodar te barek vetala negirao. Znači to njemu ne dolikuje. Zatim je negirao isto ti, ovim ajetima da Allah Đelešanu kako, tvr, kako su tvrdili Božci Meke da su meleki kćeri Allah te kvetala. pa je to Allah subhanahu wa ta'ala sve negirao ili poput ajeta lem jelid volem jurad nije rodio i rođen nije. Znači ovo su ajeti koji su negirali e, pojedine tvrdnje sa kojima su dolazili neki od naroda. Što su Allah te barek vetala opisiva pa Allah subhanahu wa znači negirao takve tvrdnje. Znači vidjeli smo da imamo prvo znači e, prvu vrstu negacije, a to je kada Allah nešto negira, e, s druge strane to ukazuje njegovo savršenstvo. Znači ta vrsta negacije ukazuje i potvrđuje njegovo savršenstvo. Ova druga negacija je negacija pojedinih, znači naroda ili oni koji su opisali Allah pojedinačnim znači opisima, pa je Allah subhanahu ta'ala došao u kuranskim ajetima, znači da negira to. Imamo treću vrstu negacije koja je došla u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu a to je negacija koja otklanja sumnju u majkavosti njegovog savršenstva. Znači ne postoji, ne postoji majkavost u savršenstvu Allaha te barek vetala, što se veže, veže za određenu, određenu stvar. Kao što je Allah te barek vetala kazao, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Allah Đelešanu ovdje pojašnjava u kuranskom ajetu u suri Safat e, gdje tačno kaže, znači u suri Duhan, e, da Allah Đelešanu nije stvorio nebesa i zemlju, niti ono što je između njih da bi se, kaže, mi igrali. To nismo radili iz tog razloga. Znači, postoji cilj. Nije, znači, iz tog razloga Allah te bare kvetala stvorio nebesa i zemlju da bi se igrao. Zašto? Zato što njemu to ne pripada, ne dolukuje mu to, ne može se opisati takvom, takvom osobinom, znači da je on taj koji stvara nešto što nema cilja ili iz neke zablude ili iz neke, neke igre. Isto tako ovom ajetu Allah Žešan negira i u njegovoj savršenoj osobini volje. Znači Allah kada je stvorio, kada je stvorio nebesa i zemlju i ono što je između njih, on imao volju da to stvori. Znači mu je htjenje I ovo je znači ono poznato svojstvo i radeta. Allahove volje. Znači on je stvorio to i sve što je između njih, ovim dokazujemo da Allah Đelešanu, da njemu pripada savršenstvo osobine, znači osobine u volji, da ono što stvara postoji savršenstvo, savršenstvo u tome. Razumijete? Zatim Allah Đelešanu kaže وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ I ovdje isto Allah Đelešanu ukazuje na određenu stvar. Znači prvi ajet koji smo citirali ovaj ukazuju, ovdje kaže mi smo stvorili nebesa i zemlju i ono što je između njih. Za šest dana. I onda nakon toga kaže, a da nas tom prilikom nije dotakao nikakav umor. Pogledajte, subhanallah. Znači, Allah stvorio nebesa i zemlju, sve ono što je u nebesima i sve ono što je na zemlji i u zemlji za šest dana. I ovo su mu Feseri se podijeli, znači ovo je jedno od najispravnijih, tumačenja da je to šest dana. Vi sitate, a jedan da je šest dana poput naših dana, mada ima oni koji kažu šest vremenskih razdoblja, perioda, znači ne zna se njihov broj, ili oni koji kažu u šest e, hiljada godina, to što je svaki dan kod Allah te barek poput hiljadu, poput hiljadu godina. Znači ovdje isto tako Allah Đelšanu negira osobinju manjkavosti u njegovim dijelima, njegovim radnjama, a to je znači da ga ne obuzima nemoć, umor, zamor, a s druge strane potvrđuje savršenstvo snage i moći. Znači prvi ajet koji smo citirali, ovaj drugi ajet ukazuju na pojedinačne stvari. Ukazuju znači na određene stvari, a to je da Allah Đelešanuhu je stvorio i nebesa i zemlju sa ciljem Znači nije stvorio bez cilja, cilj postoji, Nije to stvorio znači iz igre, iz igre i zabave. I vidimo znači da je to vezano za određene stvari u kojima Allah te barek negira, negira znači određene, određene osobine koje njemu te barek ne pripadaju, ni u kom slučaju se ne može opisati takvim osobinama. S druge strane, ovi ajeti kako je došlo od Katade Rahimehullah da su objavljeni po, e, e, povodom jevreja koji su bili u Medini. Šta su ti jevreji tvrdili? Oni su tvrdili, draga braćo, znači da je Lađe stvorio iz nebesa i zemlju, znači oni, oni potvrđuju šest, u šest dana, pa su kazali da je to prvi dan bio nedelja, a zadnji dan stvaranja je bio petak, je omulđuma. Nakon, znači, petka dolazi subota, kaže, tada je sjeo da bi se, kaže, odmorio taj sedmi dan nije znači stvarao, nego se odmarao jer se umorio u ti šest dana. Pogledajte kako su ga opisali, kako njemu te kevetalan pa kažu znači da je povod, kad tada kada je povod objave ovog ajeta upravo bio njihov govor koji su kazali. Znači ovo je njihov govor koji su kazali Pala te bare ukazao da je neispravno da, da je to laž kojom opisuje Allah te bare jer ovdje ovo znači nije nas otakao nikakav umor, znači da nas nije E, dotaklo nikakav, e, nikakav, vrsta zamora, umora. Laha te bare kvatale to osobine koje nisu znači savršene ne mogu biti e, ne može Sala subhanahu wa pisati takvim osobinama Mislim da vam je ovo četo pravilo jasno i imamo znači ajetu koje Mala subhanahu negira bilo koju vrstu ovih manjkavosti Znači obuhvata i sve, gdje kaže oni koji ga opisuju, znači imamo pojedinačno ovdje kako su naveli, a imamo znači Dala Želešan negira sve te, sve te negativne osobine koje mu ne Pa kaže Subhane rabbike rabbil izzati amma jesifun. Neka je veličanstven gospodar tvoj, dostojanstveni i daleko od onoga kako ga oni znači opisuju i šta mu pripisuju. Znači on je visoko od toga, čisto od toga, to njemu ne, ne dolikuje. O selamu na murseline, kesela na vjerovjesnike, na vjerovjesnike koji treba slijeti ono što, sa čim su došli potvrditi i prihvati rad po tome. Valhamdulillahi rabbil alemin. I neka e, hvala sva pripada Allahu Tebare Kvetala koji je gospodar svih svjetova i ovo su ajet koji su vam poznati surje Safat 180. i 181. i 182. ajet. Znači to je bilo vezano za četvrto pravilo. Peto pravilo koje su učinjaci postavili, a znači vezano je za Allahova te bareke tala savršena svojstva glasi potvrđena svojstva su svojstva koja se dijeli na lična i praktična. Znači potvrđena svojstva se dijele na lična i praktična. Znači imamo svojstva lična i svojstva praktična. Neko će kazati otkud, na koji način oni dolaze do ovakvih zaključaka, kako su došli s ovim pravilima, znači na, na osnovu čega? Braćo draga, znači ovi učenjaci koji su došli s ovim e, pravima, to su učenjaci ehli sunneta. Ehli sunneta, znači postavili su ova pravila zbog čega? Zato što su se pojavili u umetu poslanika sallahu alihi vseleme. Oni koji e, tvrde i koji se pripisuju da su oni sedbenici poslanika alihi sallatu i ashaba i oni koji su došli nakon njih. A neki od njih, znači koji se e, pripisuju tome su oni za koji kaže su ehlu kelam. A to su apologetičari ili filozofi. Znači oni su došli i oni su počeli Allah te bareke vetala opisivati svojstvima e, nekim, a neke znači osobine negirati od Allah te bareke vetala, odbacivati. Onda je došlo do potrebe ehli sunneta, znači ehli sunnet dođe da postavi ta pravila koja su vezana, da kažu da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje osobine koje su, znači, lične osobine i osobine koje su praktične osobine, koje su vezane za Allah te bareke, te bareke ve ta'ala. Razumijete? I onda su to pojasnili. Znači da ova lična svojstva su svojstva kojima je Allah subhanahu wa ta'ala od uvijek bio opisan. Pogledajte, upamte dobro. Znači, lična svojstva su svojstva kojima, kojima je Allah bio subhanahu wa ta'ala od uvijek opisan. I još uvijek je opisan njima. Znači, osobine koje su neodvojive od Allaha te bareke wa ta'ala. Uvijek su pri, pri Allahu subhanahu wa ta'ala. Poput koje osobina? Poput osobine znanja, moći, sluha, vida, snage, mudrosti, uzvišenosti, veličine Allah te barek I isto tako ovdje spadaju i druga svojstva, to su izjavna svojstva poput lica, dvije ruke i dva oka. Naravno, znači mi o sve ove osobine koje smo sad naveli, mi ćemo ako ovdje nakon ovih pravila spominjati svako pojedinačno svojstvo koje Allah te barek tala potvrdio u Kur'anu i Sunetu. Iznijećemo dokaze, iznijećemo argumente, iznijećemo hadise koji govore o tome. Razumijete? Mi ćemo znači da iznesemo ako voda puno dokaza koji su dokazi u Kur'anu i u Sunetu poput Buharije, poput Muslima i svim drugim hadijskim zbirkama. Zatim ćemo navesti govore učenjaka govore velikana ovog umeta. nakon toga neće preostati nikakav vid, znači šubhe, da čovjek kaže subhanallah, da li mogu, da li ne mogu potvrditi, da bude neodlučeno u tome. Mi smo navodili prijašnjim predavanjima tu neodlučnost, kada do neodlučnosti dolazi, kada informacija dolazi od osobe koja je neznalica, znači opisana je neznanjem, džehlom, od osobe koja ima laži pri sebi, laže, od takvih se odbija, ili onaj koji nije u stanju da to opiše. A to nikako ne dolikuje niti priliči gospodaru Tebare koji treba da bude opisan takvim osobinama. On je sveznajući, mogući, njegov gore najiskreniji, njegovo pojašnjenje najbolje i najpreciznije, nikomu ravan u tome nema. Poput poslanika sa Allahu alijih veselam, znači poslanik sa veselam posjeduje najbolju spoznaju Allahu Tebare Kvetala, niti je lagao, niti je bio znači u džahilijetu opisan takvim osobinama koje su negativne, koje su nesvatljive, da vjernik bude takvim osobinama opisan. I s druge strane poslanik je najljepše, najljepše to pojašnjavao da mu nema ravnog u tome. Razumijete? Tako da je obavezujuće na svim onima koji hoće da budu pravi iskreni vjernici Allaha te barek da potvrde osobine da potvrde Allahova lijepa imena onako kako Allahu subhanahu wa ta'ala priliči doliko onako kako se on opisao bez ulaska u kakvoću ti isti ti osti osobina znači ovdje kažemo u ovom petom pravilu koju su činjaci postavili, da su potvrđena svojstva, znači svojstva koja se potvrđuju, kojima se gospodar svjetova opisao, su svojstva koja se dijeli na lična i praktična. I kazali smo da su lična svojstva, ona svojstva kojima se Allah subhanahu oduvijek bio opisao, znači još uvijek je opisan poput svojstva moći, znanja, sluha, vida, snage, mudrosti, uzvišenosti, veličine i sličnih osobina i kazao da spadaju u ovu kategoriju isto tako izjavna svojstva poput lica, dvije ruke i dva oka. Zatim postoji druga vrsta, znači koju su potvrdili učenjaca, to su praktična svojstva. Koja su to svojstva? To su, braćo draga i cijenje sestre, svojstva koja su, znači, vezana za Allaha Tebara i Kvetala. Međutim, vezana su za njegovu volju. Opisan je njima poput E, na primjer njegovog silaska na dunjaličko nebo, na ovo najbliže nebo. Znači Allah subhanahu kada hoće, kada želi, on se spušta. Kada neće, kada ne želi, on se neće spušta. Znači ovo svojstvo pripada Allahu da on se spušta, dolazi na dunjaličko nebo. Međutim, to svojstvo je vezano za njegove rade, za njegovu volju. Kada hoće, to čini. Kada neće, to, to ne čini. Ili svojstvo stvaranja. Razumijete? Allah Đelešanu je taj koji stvara. Međutim, to svojstvo je od ovih osobina praktičnih osobina. Što znači, kada hoće da stvara, on stvara. Kada neće da stvori nešto, on neće, znači da stvori. I imamo isto tako svojstvo koje može nekada biti u isto vrijeme, znači istovremeno i lično i praktično. Poput Allahovog te barek vetala govora, jel? Prvo znači ovaj govor Allah subhanahu koji se potvrđuje, ehli sune potvrđuje da Allah te barek vetala je taj koji govori, E, znači, kaže se da je ono od osobina, znači Allahovi te ličnih svojstava. Zašto? Jer Allah Đelšanu se opisao da je on oduvijek govorio, znači da je oduvijek govorio i još uvijek ima svojstvo govora. Međutim, kako s druge strane, kada pogledamo, kada promislimo, vidjet ćemo znači, da je, kada se odnosi na njegov pojedinačan govor, da je to praktično svojstvo. Zašto? Zato što Allah Žešanu kada hoće da govori, on govori. Znači ne govori uvijek, nego je vezano za njegovu volju. Kada on te bare kvetala želi da govori, on govori. Kada neće da govori, on neće da govori. Govorio je sa vjerovjesnicima, jel? E, spuštao knjige, priča sa, sa melecima, njima daje naredbe, izdaje naredbe, kada on hoće subhanahu wa ta'ala, kada neće, znači on te bare kvetala ne govori. I imamo potvrdu u kuranskom ajetu djela Đelešanuhu kaže Innama emruhu iza erade še'en en kule lehu kun fe jekun. I znači ovdje Allah kaže zaista kada on hoće nešto da odredi, nešto da učini, on samo kaže budi i ono biva. Znači imamo ovdje kada on hoće, znači kada Allah te barek e, poželi, zaželi da kaže nešto, to je njegova volja, njegovi radet, on znači nakon toga kaže budi i ono biva. Znači ovim ajetom potvrđujemo isto tako Allahu te barek vatala savršenu osobinu volje, što znači da ne postoji nešto što se dešava oko nas u svijetu, u svijetu stvaranja, osim znači da se dešava njegovom univerzalnom voljom. Razumijete? Znači sve što se dešava, dešava se isključivo što Allah te bareke vetala hoće. I mi ćemo da pojasnimo ako bude kada budemo govorili pojedinačnom, znači pojedinačno Allah te bareke tala svojstvima i ovom svojstvu volje i kako su učenjaci podijelili ovu, znači Allahu te bareke vetala volju. I zato se kaže da svako svojstvo koje je vezano za Allahu volju je podležno njegovoj mudrosti. Znači podležno njegovoj mudrosti. Nekada nam, draga vraćova, mudrost sa kojom Allah određuje, stvara, ukazuje, može biti poznata. Znači, nekada možemo prepoznati e, tu mudrost, možemo je shvatiti, možemo je razumijeti. Ali nekada nismo u mogućnosti da dokućimo Allahu subhanahu wa ta'ala mudrost, iz kojeg je razlog Allah subhanahu wa ta'ala nešto stvorio, ne možemo to dokućiti ali nekada nam dozvoljeno. Mi smo navodili u Allahovim lijepim imenima neke od tih primjera. Allah Đelešanu ukazuje znači da sve proizilazi iz njegove savršene mudrosti, iz njegovog savršenog znanja, iz njegove savršene volje. Pa kaže vema te une illa en ješa Allah, inna Allahe kane alimen hakima. Vi, kaže Allah subhanahu ta'ala, ćete htjeti samo ono što Allah hoće. Znači šta god ljudi požele, to je ono što Allah subhanahu ta'ala hoće. Jer je Allah uistinu taj koji sve zna, i mudar. Znači sve želje su ispod Allahove univerzalne želje, razumijete? A sve to proizilazi iz Allahovog savršenog znanja i savršene mudrosti. I ovaj ajet je isto tako, znači, potvrda da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje savršenstvo. Njegovo savršenstvo, znači u svojstvu volje, a s druge strane je odgovor onima koji negiraju Allahu te barek osobinu mudrosti, poput koga? Poput ešarija i filozofa. Znači on negira Allah te bare kvetala osobinu mudrosti. A s druge strane isto tako odgovor ovoj drugoj sekti. A to su onaj mu'tezile koji kažu, znači oni potvrđuju, potvrđuju vaš, vanštinom u smislu da onaj ovaj stvar e, hakim ili hikmet znači postoji. Međutim šta su kazali? Nisu potvrdili tu osobinu da je pripišu Allah onako kako se on opisuje tom osobinom, nego su kazali da je to nešto što je stvoreno stvoreno, a zatim su to, znači, pobjeglo od njegovog suštinskog značenja, pravog značenja i kazalo da je to nešto što je stvoreno, a odnosi se na dobrotu, i dobročinstvo Allaha subhanahu wa prema stvorenjima. Razumijete? Pogledajte, znači, potvrdili su kao izraz koji je došao, međutim su pobjegli od značenja toga i kazalo da je to stvoreno. Oni sami kažu da Kur'an, šta je Kur'an? Znači, po pitanju njihovog shvatanja i razumijevanja, da je Kur'an stvoren uzubila. Znači, došli su sa tom e, novotarijom da je Kur'an stvoren. Da nije, znači, Allahov govor, nego da je nešto što je stvoreno. Tako da vidimo, znači, da smo do sada spomenuli pet, Allahovi, e, pet znači, pravila koja su vezana za Allahova Tebara i savršena svojstva, savršene osobine. Sad ćemo i ponoviti. Znači, prvo pravilo koje smo do sad e, pojasnili, ukazali, jeste sva Allahova svojstva su savršena. Drugo pravilo, kategorija svojstava ili poglavlje svojstava je šire i veće od kategorije Allahovi lijepih imena. Treće pravilo koje smo spominjali, da su Allahova svojstva dijele na potvrđena i negirajuća. Zatim, četvrto, potvrđena ova svojstva, znači iz trećeg pravila su svojstva hvale i savršenstva večeras su slonjati na početku, znači potvrđena svojstva su svojstva hvale i savršenstva i ovo zadnje pravilo koje smo kazali, da potvrđena svojstva se dijeli na lična i praktična. Znači na lična i praktična. I s ovim ćemo večeras sa Koboda završiti sa našim predavanjem. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam olakša svatanje, razumijevanje ovoga o čemu pričamo, da nas počasti istinskom pravom uputom, uputom sa kojom on te bare zadovoljan, da nas uputi pravim putem, putem i stazom poslanika sallallahu alihi veseleme i njegovi sredbenika Hulefao Rašidin i svi oni koji su došli nakon toga sljedeći znači, njihov put da nam zbliži naša srca, popravi naše stanje, doprosti našim roditeljima i svim muslimanima koji su preselili svjedočeći Allahu te bareke vetala jednoću E, da popravi naše stanje u Bosni, stanje muslimana u čitavom svijetu. Subhanak Allahum, hamdike, šadu la ilaha ila ent, tubu Na kraju, Molim Allah te barek da se nagradi najljepšom nagradom što se odazvali, što se saslušali i našli vremena da saslušate ovo i molim Allah te barek da nam podari da se okoristimo onako kako je on te barek zadovoljan ovim predavanjima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa